Filma luze honenari, filma labur oberenari eta montaketa oberenari besteak beste emanen zaie saria igande arratzeko itxiera ekitaldian. Hala, amabi filma luze eta bost filma labur proiektatuko dira aurtengo festivalean, hiru pantalla erraldoien bidez. Uztailaren amarrean, ostegun honetan, arratsaleko bostetan hasiko da aurtengo festivala. Epaimaia, sortzi aditu kosatuko dute. Ozean ziuni, Hugo Berlom, Anna Trent edota Brody Kaj australiarrak besteak beste, surf munduko filma ekoizleak edota sail horretako kazetari profesionalak dira denak. Horrez gain, publikoari ere emanen diote filmen inguruan iritzia emateko aukera. Joan den urtean, esperientzia biziki baikorra izan zela ipatzen dute antolatzaileek. Erran digutenez, ez, mila bozka baina gehiago jaso zituzten internet bidez. Bozkatu alizateko, iru ubebikoitza surfilm.com atari atarian sartu besterik ez da egin behar. Zozketa bat eginen dute parte hartzaile guztien artean. Ikusentzunezkoak eskaintzeaz gain besta giroa nagusituko da angelun, arrats zein gauez karrikako hainbat animazioen bidez.